الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Najveća zahvala pripada Allahu te bareke u ta'ala vladaru dana sudnjeg, vladaru svega, vladara svega što vidimo i ne vidimo. Neka je salavat i selam na njegova miljenika, posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavat i salam. Allaho mir i spas na sve one koji su njega slijedili. I neka je Allaho mir i spas na sve one koji su njega slijedili do, do, do, do sudnjega dana. A zatim, poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi u našem redovnom terminu nastavljamo sa knjigom, to je s govorom o glavnim srčanim ibadetima. Pa smo prošli nedjelja govorili o nijetu. Šta je to nijet? Jer sve što čovjek radi u životu mora znat što radi. Radi koga radi, zašto to radi? Zašto ovo vraća? Zato što na sudnjem danu neće pomjeriti ni metra ni centimetra, dok za ne bude upitan. Šta je radio? Šta je uradio sa knjigom? U šta je život potrošio? I metak. A onda će biti pitan za dijela srca. Allah te bareke od tada, kada dođemo u nasudnji dan sa našim dijelima. Tamo se vagaju dijela i onda uzvišeni presuđuje nijete. Samo ono. On presuđuje djela, ali kad kažem samo on, misli na to da samo Allah zna šta ja mislim. Niko od vas ovdje ne zna. Niti ja znam šta ti misliš. A tako? A u nas se često zna reći, znam ja šta nam mislio reći. Ne znaš. Pita ga kada ti objasni i kad ti objasni s tim se složi. Ne Nemoj da je rovit, ne, ti si mislio nešto drugo. Nisam. Rekao sam ti šta sam mislio. ako budem lagom, baba laže. Isto sam da si kiraš. Zašto se nervirati? Večeras nastavljamo ovaj ciklus novu temu koja je sama po sebi ona je srčani badet, ali je toliko važna da Allah se barek je otala nju kao uslov stavlja za ulazak, to je uvođenje ljudi u džennet. A ona se zove Pa vi pogledajte da je te ova kajanje prva faza koju oni koji žele da se vrate Allahu moraju proći. Ko je ne prođe? Ko ne prođe, braćo i sestre, kroz vrata se obe? Taj neće ući u žene. Sad ćemo čitati dokaze. Taj ko neće, da uđe na vrata te obe, taj neće ući u džene. Allah te barek je od tala hvali Ejuba ali sada to od tala. Divan je bio rok. Pa tako, mnogo se kaja. Zamisli da za tebe Allah kaže da si divan. Zamisli da u Kur'anu o tebi piše. Ili ne mora pisati. Zar se ne zamisli što mi grešimo je, braćo moje sestre, znak nepoznavanja Allaha. Je zato? Jer da mi poznajemo Allaha, njegovu veličinu, njegovu moć, njegovu snagu, njegova uzvišena imena i savršena svojstva, koliko ga se budemo bojali, manje ćemo grešiti. Zato su greške učeni. Jel tako? u očima ljudi velike. Zbog čega? Zato što svi očekuju da se on najviše boji Allaha, zato što je učen. Pa kad on radi mali grije, sve se diže. Ja, šeji, gledaj šta je uradio. Zato što očekuju ljudi od njega šta? Znanje je kod njega kako je mogo to uraditi. Musa ali i sada tvoj salam je, braćo moja, razvio ploče na kojima je pisan Tevrat od kuji. <laughs> Zato? Razbija ploče. Pa je uhvatio vjerovjesnika za bradu. Je li tako uvraćao? Haruna za bradu ga uhvatio i pomuku. Pa je daleko isko po oko. Je li tako? Pa mu je Allah se vare se tala. Pa je počeo da se negoduje oko istrajne kraj ja drugog. Zato što je on kod Allaha, iako je to uradio, ima stepene. Junu i se vatom se nam, griješi i ide u utrobu ribe. Braćo moja, ako je ovako sa Allahovim vjerovijesnicima, pa oni budu kaženi na, nekaka, na neki način, kako se mi smijemo obmanjivati da će naše griješenje ili istrajavanje u griješenju biti oprošteno. Nemojte, braće i sestre, da vam se desi da računate. Uradili ste hajda. Pa imate lufta da učinite i grija. Nemojte da vam se ovo dešava. računa, šta ćeš nanijetit dok radiš dobro djelo? Hoće li ti biti nijet Allahovo zadovoljstvo ili da ono što imaš grija to dobro djelo, sad će ga uraditi i ono satiri? Ovo je pogrešna analogija. Zato što te ovo nikad neće navest da se kaješ Allahom za grije. Nikad. Allah te bareke u ta'ala. Kaže u jednom kur'anskom ajetu. Ja ayuha alladhina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار kaže Allah tebareke ve taala citirat ćemo dio po dio ajeta o vi koji vjerujete kaže uzvišeni obraća se onima koji vjeruju pa pogledajte učinite Allahu pokajanje iskreno koristili te drstvo na onijetu. da braća, kako sad? Kad se kaže učinite Allahu pokajanje iskreno, sad to drugčije zvuči. Zna šta je iskreno? Šta je iskreno pokajanje? A to ćemo se vratiti kad mi kaže uzvišeni. Ovi koji vjerite, ja i vladine amenu, tubu i lavu, ali tebogetu na soha. Ovi koji vjerujete, učinite pokajanje ne alimu, ne mahali, ne parama, ne ovom, ne radi ono, Allahu. Zato što te Allah uvodi u žene. Zato što on jedini Bog. I nema drugog pored njega. Zato što njemu čini se ova. Zato što on prijima te ovu bez dinara, bez para. Je tako? Ne treba ti hips Kur'ana da da plati da Allah primi tvoje grijehe. To ti je samo džabat. Nebo uzvišeni kaže ovi koji vjerujete. Učinite Allahu te ovu iskreno. Pokajte se iskreno. Zašto iskreno, braćo? Subhanallah. Zato što samo Allah zna jesu li iskreno li iz. Nemojte lagat kad se kajete. Allahu moj, ja ti se kajem pa opet. Allahu moj, ja ti se kajem pa opet. Zato Allah kaže iskreno. To znači, ne dođe više ponavljati. Nemao je ponavljat, taj gdje, stani. Onda je šta? Iskreno. Ako se i ponavi, nema sretnje što da se živi. Opet ga molim da ti oprsti. Zar posle svakog ramada ne kažemo šta? Stafirullah, stafirullah, stafirullah. Je tako? Klanjamo i na, na, na, nakon namaza opet stafirullah. Osim ako nam negdje mu ne dozvoli da to reknemo, jel? Halo, me te na Mohamed. I onda ti nemaš kad gotovo više. Ha? Ste vidjeli? Čekaj, ga ostani, šta ti za mene pusti? Ja sam, to je među mene Ja Allaha molim za Ne možeš ti za mene to? Možeš? Možeš šta? Ali za te ovu i moje grije, ja za sebe molim. Ti možeš samo reći, Allah moj, oprosti mu. To ti kažeš. A ako se ja ne džaba to što tako? Džaba drugi govori. Međutim, pogledajte kako je važna toba. Allah te bar se tada kaže, ovi koji vjerujete. Znači, vi koji planjate, postite, dajete zekad, vodite džihad. Učinite te ovu Allahu iskreno. Nemojte se vraćati više. Ako si pio, pa ostavi. Ako piješ i dalje, jer će učiniti iskreno. Je učinio? Nije, braćo. Za, zašto? Zato ako je učinio iskreno, ko će mu, ko će mu dati da mu više nikada ne upanje muzika i svirka? Ili cigareta, ili droga, ili alkohol, ili zinalo, ko? Allah. Zato što je iskren, zato Allah i poziva, učinite se ovu iskreno, ali Allahu. Nemojte se oglašati meni, ni nekom drugom. Gledajte onda nevjernika šta gume. Pa i oni od nas, nažalost, koji su ostavili svoje zagovarače nakon svoje smrti, lahav le vola, kuva se ima zla. Za mene napravite to kad umrem. Za mene napravite to kad umrem. Dovedite najbolje učače Kur'ana. Siroma ne mora, on nema para. Siroma uče samo jedan. Subhanallah i Kada umrem, Braćo, požurite sa mojom dženazom, volam bola. Požurite i nosite me. Što brže me nosite? Ako sam bio dobar da se srećem sa svojim gospodarom, ako je zlo sa mnom bilo da se potaršite, delaja mogu. I kad ne zatrpate, samo dobite Allah i bježite od mog kabura. Jer mi više ništa ne možete pomoći. Je tako? Allah mi je ovako, je ovo istina. Ovo je islam. Ovo je sunak Muhammed Ali Sada Kako? Ko će ti grije primiti? Allah te barak je zala. Ko će ti prostiti? Allah. Kako će smrta dobiti? Učišeni poziva. Ima li igdje da Allah doziva mrtve da mu učinete ovu vraćom na se. Nema Allah. Nema njedan. Allah nije kudan objavio mrtvim. Obraća se živim. Ovi koji vjerujete. Učinite Allahu te ovu iskreno braća moja i sestre, može li mrtav učiniti ovo? Može li? Ne može. Može li mrtva učiniti ovo? Ne može. Jer onda kuda nam mrtvim ili živi? Živim, braća. Zato učinite te ovo da ste živi. Kad umrijete, gotovo je. Nek ti dovedu koga hoćeš na kabor. A, a. Ne ulazi se džernet sa 100 eura. Džennet je skup. I gledajte sad ovo. Kaže Allah te barke od tada, أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ovdje uzvišeni upotrebljava ovdje glavu kefere, ovdje se govori pokrivati, znači preći. Znači uzvišeni kaže, ovi koji vjerujete, učinite Allahu pokajanje iskreno. Zbog čega? Dajte sad. Ovo smo rekli, To prvi. Kaže, zašto, zbog čega, iskreno, kaže uzvišeni, da bi Allah prešao preko ružnih postupaka vaših. Praću moja, ima li ovo igdje u islamu, osim u islamu? Allah se radi da ga zamoliš. Allah želi da te oprosti. Allah hoće da te oprosti. Makar ti pil, makar krao, makar činio širk, ne znam šta da radiš. Allah hoće da ti oprosti. Ljudi, čujete li ljudi? Allah se doziva da ga zamoliš da ti oprosti. Ima li ovo igdje u svemu slavu? To je naš Bog. Allah ti se obraća Kur'anom kao svojom milošću. Robe, zamoli me, ja ću ti oprosti. Bola, bola. Ovo bola, bola, sam ja rekao, ja mu Pa kaže uzvišeni, a kad se pokajete iskreno, kaže, da bi Allah prešao preko ruži, pa Allah Allahu od danas ću klanjati pet vakat namaza hoću da ti robim od danas neću više da pijem neću više da je moj komšija od mene trijeti. neću više da gledam u žene ni u jedne žene neću više neću više da diram tuđe Neću više da kradem, neću više da lažem. Neću, hoću da živim časno i pošteno. I da stine u umrem. Tako vam Allaha vraća. Ako ovo zamolite Allaha, on će vam dati. Zašto? Zato što ti tražiš uputu od njega. Da ne krade što je uputa. Da klanjaš što je uputa. Da ne lažeš što je uputa. Da ne dižeš kamatu, to je uputa. I opet, iako si je digo imao neki kredit, opet Allah kaže, zamoli me, Od ostatka ostanite, ostanite tu. Zamoli, ja ću vam uprosti. Allah, I zašto ovo uzviš ili kaže, pa kaže, preću preko vaše ruži i postupaka. I zašto sve ovo? Kaže uzvišeni, prevodno značenja, da bi vas u dženecke bašće uveo one kroz koje će rijeke teče. Šta smo rekli na početku? Nema ulaz džennet bez kajanja, braće, i sestre. Nema. Nema ulazka u džennet. Jer kako ćeš ući u džennet, nisi se kome obratio da uđeš, o tako? O tako? Kada uđeš da uđeš, uđeš, uđeš. Ašan hajdua, dobro veći, selama merhaba, dobro uđ, opstaš, jel da uđeš. Nešto uradi za bi Pa ako se javi, uđe, uđeš. Ako kaže nazad, vrate nazad, tako še djeto. Ne može se ljutiš. Što sam ti rekao nazad? Iza vrata. Tri put, kus. Pa, tri, nema nikog, nazad. E, meni jesi otvor. E, jesi mi ti, komšija. Šeli, ja čuvam tvoj privatnost. Možda si u nezgodnoj situaciji. Možda si uvijek celu, možda, možda. Možda brojiš pare. To tako je. Nada. Jednostavno, umora se Pa tako kucaš da bi ti se povratio neko s ove strane. Kako misliš ući u džennet? Kako? Da nikad nikog ovdje na dvijanku ne zamoliš, to je Allaha, ne nikog, Allaha. Da ga nikad ne zamoliš, Allah moj, oprosti mi. Kajem ti se, neću više. Ali kajanje mora biti iskreno. Jer kad kažeš bratu, složiš mu šamar, kažeš brate halal. Stvorili po drugi, on se već bira po obrazi. Razne. Stvorili smo treći, on opet. A malo, brate. Četvrti, stan malo. Ko je od nas dvojice budala ovde? Ti mene zdrovi bola. Nemoj više. Rekao sam namjerno šamar ili psovku, brate, ne daj Bože, ili ne znam ne govorim o sitnim stvarima, nego o krupnim, vrijeđanje, da ga psuješ, da ga vrijeđaš, da ga lakom složiš ono, nadrno. Stvarno malo ovo nije moglo vraćati u kafanama prije, ja se dobro sjećam, nažalost. Dođu oko jedan sat, oni što dođu po facomu. I on dođe zašan i on sad samo ovi, samo čuješ čijepaju se prst ispod stola. Ovi, sad, a on sad kobajagi glavni. I ona kaže, nemoj više, ono, nemoj, zrobit ću te, ne, van. I onda uzme, čuje ti po onoj mediji, onda bude to što bude, je to. To stisko, pa tako. Dobro. Allah te barek je tada, braćo moja, sebe opisuje jednim imenom, ta'ala, u sljedećem kuranskom ajetu, sura Taha, u prevodu značenja, kaže Allah, ja ću sigurno oprostiti onome, slušajte sad, ko se pokaje i bude vjerovao, tako? I bude dobra djela činio, a zatim na pravom putu istraje. E, gledajte sad ovo. Kaže uzvišeni, wa inni le gafaru li man summa ihtada. E, eh, gledajte, sad ćemo dio po dio ajeta. Kaže Allah se bar kazala, fa inni la gafar, znači ono potređeno jedno da lao imena, da je on onaj koji prašta. E, kaže uzvišeni sad, ja ću sigurno oprostiti. Gledajte ovo. Sigurno onome ko se pokaje, kaže, ko bude vjerovao, zatim kaže, dobra djela bude činio, i zatim na pravom putu istraje. Allah. Obrate pažnje, čitam ponovno. Kaže uzvišeni, ja ću sigurno oprostiti. Znači, ovdje je zagarantovan džennet. Direktno. Kome? zašto ovdje nije samo onome ko se pokaje? Gledajte, zašto? Koliko ljudi danas kaže, to obe je Arabi. Ne znam šta govori. Ja vam znači, Allah, on je gospodaru moj. To obe, to je od, od, eh, od te obe, jest. Pa u narodu ono što je ostalo kod nas, to je to obe je Arabi, dijete šta uradi. Znači, kaj je ti se gospodaru moj? Mada to, to obe, ali eto. Jel' da? I to je Govoriš, a ne znaš šta govoriš. Sada, kako će ovo biti, kad ne znaš šta govoriš? Isto da ja na engleskom tebi kažem, ne znam, nešto ti kažem, brzuzi, a ne znam šta se, a ono znači, soka. A ja ti to, i dalje ti to govorim, da sve dođe kada se ovdje ti kaže, pa da ne znaš šta govoriš čovjek. Je tako? Ovdje Allah se bar kretana, znači ono neko se pokaje, prvo pokaje. Zato što bi ljudi kad hoće da prime islam, da tako, izgovaraju šehadet, idu se kupati. I kaju se za ono što su radili. Za sve. Ne moraš nabrajati. Traži oprost za sve grije. Tamam, dovoljno. Molim te, Allah moj, uprosti mi sve moje grije. Prošle i buduće. Je tako? I ovo imate doma, i buduće. Zašto i budućim? Pa nisi ti velik. Zato što ćeš griješiti tu koji ja. I svaki jedan. I o prošle, i sadašnje, i buduće mi oprošle. se malik je odala. Prvo je znači te oba, ko se pokaje. Zatim uzvjeri. Šta ovo znači vjeri? Rekli smo šta znači? Amen tu bilahi. Ja vjerujem u Allaha. Nije to samo da govoriš amen tu billah, je tako? Jer su, ja vjerujem u Allah, govorili i mušnici, to govori židovi, to govori kršćani. Je tako? Kažu vjeruju Boga. Jer vjerovanje dovoljno. Kad bi to bilo samo dovoljno, sve što razne mačke kulbe, osim malo i ateista, sve bi ušlo u džene. Nema potrebe za ibadetom. Nema potrebe za Kur'anom. Za, onda poslanik nam ne treba sallallahu alaihi wa sallam. Šta će nam? Je tako? Samo bi došlo, ja vjerujem je to, svi vjerujem, dobro, svi mi vjerujemo. Pa svi vjerujemo, već. Šta god da se desi, svi vjeruju. I kršćani, i židovi, i ovi, i oni indijici, budisti, kravar, svi vjeruju. Kad pitaš kravar, vjeruješ u Boga, vjerujem, pa dobro, šta ti je kravar? Pa kaj, to nije Bog. I to je moj način sružavanja Allah, ukrali. Pa dobro, ja ti Boga za kurban zapaljujem. Šta ćemo sad? No tako? Zato nije samo ja vjerujem. Jer kad je bilo samo ja vjerujem, šta je onda sa ovima? Šta je sa ovima drugima? A zašto? Šta će mi dokaz o ovome? Da pa ćete čuti. Kaže uzvišeni i koji dobra djela čini. U Koranu se spominju, kad se spominju farzovi, Klanjajte namaz, zekat obavljajte, tako. I dobra djela činite. Mašteni, to su oni, zato smo rekli, ovi koji budu okričeni ovim osobinama, ulaze pravo direkt u džene, koji se pokaju, vjeruju i dobra djela čini. Je tako? Osmijem bratu lice, sadaka. Doći na dres sadaka. Osluša dres nagrada. Primijeni dres, još veća nagrada. Je tako? Uzeo tablet je nagrada. Uzeo to novo mešit je nagrada. Uči Kur'anu mešidu je nagrada. Sve nagrada. Sve su ovo dobra djela. Sve su ovo dobra djela. A to rade samo oni sa velikim deređama. I da kraju kaže uzvišeni, Hvala se samo... Sumeh se da. Jest. Zatim, na pravom samo jednom ajetu. Sva vjera, tvoj ulazak i moj uđen viza. Ja ću, kaže, uzvišen i oprostiti sigurno ovdje. Malo prije smo rekli, šta je to te oba? Znači, iskreno da bude. Ko se pokaje, iskreno bude u tome. Uzvjeruje, dobra djela čini i koji zatim na pravom putu istraje. Zašto ovo koliko ljudi je sa pravo krenuo na krivi. Zato je na pravom putu istrajavanje vađiv. Wa anna hada sirati mustaqima. Fastabiu wa la tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili. Zalikum rastakum bihi la'allakum tattakum. I doista ovo je pravi put moj, kaže Allah te barke sada. Pa se njega držite druge puteve ne možete slijediti. Jer će vas kaže odnosno puta njegova. Eto to vam on naređuje da biste na pravom putu i istrajali. Znači na pravom putu će istrajati samo onaj i oni i onaj koji budu slijedili Mohameda ali i selatu i sa time umru. To je jedini pravi put. Kada se spominje pravi put u suri Al-Fatiha i u čitavom Kur'anu, ne postoji drugi put osim Muhammeda ali sallatu wasallam. Ne put tvoj i vod tumačenja. Ne put greške islamskih učenjaka. Jer kada bi nama sunet Muhammeda ali sallatu wasallam bio zatamljen i mi ga ne bi mogli prepoznati, znate li Zato svako onaj ko zanuta i sluša šejha, zato što mu pašu njegove fetve, nek zna dobro da će sa Allahom sviđet račun. Jer kad bi to bila vjera, naći ćemo danas u lemu i daje koji će ti sve živo halal. Zato? tako? Zato nemoj dobro da kažeš ovo je haram ili ovo je halal. Nemoj se time igrati ni slučajno. Jer si tad potpisao fetu i sa njom ćeš doći na sudnji dan. Da su to rekli Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa A kamo li u šerijatskim propisima? Zar Resul alaihi wa sallam ne kaže da će 72 skupine iz njegovog umeta skrenuti sa pravnog puta. Je tako? Ovo ovaj je hadis verodostajan. Moli će se, kaže, umet podijelit na 73 skupine. 73, je tako? 72 idu u džehennem, a jedna ide u džehennem. A shabi pitaju, Allaho poslaniće, ko su ti? Kaže, to su oni na čemu sam ja i moja ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم Najbolja generacija je, kaže Rasul Ali Sallatu Salam, moja generacija. Najbolji, najsnažniji, najčestitiji. Ashabi Allahova poslanika Ali Sallatu Salam. Zatim oni posljednji, a zatim oni a zatim oni posljednji. Tabini i tabi tabini. A ovdje Rasul Ali Sallam kaže ono na čemu sam ja i moji ashabi. Nije spomenuo tabine i tabi i tabine. Dakle, na čemu sam ja i moji ashabi. Ta skupina, braćo moja, i oni koji se okite vrlinama koje je imala ova skupina, ulaze u džennet. Ovo nije, braćo, džennet se ne ulazi po pustim željama. Ja hoću da uđi. A na koga god da pitaš, ono hoćeš u raj, hoću, on kaže za tebe, idem u raj. Kaže, sigurno idem u raj. Ono pitaš u raj, pa idem ja u raj. Ono u džennet, ti u džennet ideš. O, vidi ono, kućemo mi onda. Mi se nadamo Allahove milosti. A za sebe ne kažemo da smo stanovnici niti stanovnici džahnama. Nego radimo djela koja nam je Allah naredio da radimo i opet se nadamo da će nam to primiti. Opet smo se kajemo i opet se trudimo da ne skrenemo sa pravog puta. Zašto da ne skrenemo? Pa braćo moja, ko skrene sa pravog, ode na krivi, kako onda misliš ući u džernetu? Zar nije najbolje otići u džennet pravo? Neće da idem u džennet nimalo. Neće da odgovaram nimalo. Iako sam, jel da, bit će iz umeta ljudi koji su klanjali, postili, davali zekat, ali klanjali, imali šehadet, nisi imali širka, ali su bili, neko je ukrao, neko je ovo, tako, neko je lago, neko je obolaro, pa ide u džehennem. Pa nakon što odgori za svoje grije, ulazi u, u džennet. To je stavljeno sunata od džemata akida Muhammed ali sada sam sram. Da se veliki grešnik ne proglašava nevjernikom zbog grijeha koji činio, tako? A ovi nam oko ulažu, kažu i to. A dovište, pa da se učimo. <laughs> Podučite nas, <laughs> tako? Ali ovo ne sudjeruju, dobra djela čine i šta? I koji istraju na pravom putu. Ovi ulaze pravo, pravo, pravo, pravo u, u Allah te barek je od kaže na drugom mjestu, Allah u istinu, inna Allah huva tawabu rahim, Allah u istinu prima pokajanje i milost. kažemo Bogu, da bi to malo rode. Bogu ne treba da nas poziva na krajeno, tako? Kad bi svi ljudi grešili, to neće manjte lavu snagu, tako? Kad bi svi činili dobro, to neće ništa uvećati lavu snagu. Mi Allahu ne trebamo, braće. Mi Allahu ne trebamo. A trebamo njega. Mi trebamo njega. Volim vam Valja umirat. Valja ovu čukabur. A uzviše mi poziva dok si živ. Ne možete prosvjetati prstima. Dok si živ, molim me da ti oprosti. A kad umreš, braćo moja, ne možeš pomaketi niči. Kada umreš, kada te umotaju u čefine, kada te budu poljevali, vidjet ćeš da nemaš snage da trepneš oko svaki snaga uzeta. Allahu akbar. Ništa više ne možeš. Ni da tražiš Allahu oprosti A, imao si dovoljno vremena. Dovoljno vremena na dunjalku. Pa se neki ima spomakne da bi sad raspravljali o djetetu koji umre, pa opano, šta ti imaš ti? Šta se džema preoprećiš? Kuće otići ovaj ako bude onako radio? Šta se brineš za njega? Ono šitan hoće da se navede, da se, uh, da se hraniš kao navodnom oprostu. Pa da ti je naći nekog tamo, ušao bi gore, dole, onaj nije čuo, nije znao. A ako njemu oprosti, pa i meni, pa šta ti je? Što treba da se sekiraš kad znaš da je Allah pravedan? Znaš kako? Kada čujete da ovako ljudi raspravljaju, kuće onaj, a kuće onaj, kuće onaj, pa šta ne vidi? Allah je moj i naš ti, vaš gospodar, pravedan. Je li tako? On će presuditi po pravedan. Neće nikomu će, nažal. Pa ako budeš, labo dobit ćeš ako budeš itin gori, je li tako? Mi vjerujemo apsolutno pravo Allaha za međer i neće nikom biti učinjena na pravda. Ono što je ubio, dobit će. Svako prema zaslužno. Allah te barek je kaže u, u okviru ovo što sad rekao, da ga nije u anjele alamin. Allah može bez svih svijetova biti. Ne trebamo nikom. Zašto nam uzviše ne ovo govori? Ako hoćete, kajte se, ako nećete, ne morate. Je tako? Kao da, da nam govori, ali prije toga, znači nije ovako sam rekao, nego ovo je samo kažemo, do nas je, hoćemo li? Molite Allah da opustimo, nećemo. Nije do Allah. A on kaže da prima kajanje. Primate ovo. A mi nećemo da se kajemo. Nećemo nikako. Naprotiv, kada god su u pitanju grijeti, postupci ili ne znam, samo gledamo u drugog. Konstantno nas samo zanima drugi. Kod njega, kod nje, kod mene. znali pokriti jedan drugom. Pa tako? Znali su jedan drugom pokrit i sakrit. A kod nas mi otkrivamo. Zbog ogovaranja mislim da je epidemija od sebe počinjen epidemija umeta danas je ogovaranje. Ovo je moje mišljenje. Danas je ogovaranje do a i ne pitamo ga nikad treba vam šta. A žao nam da. Hvala šta će pa onda, kad se je trebao, u razvoj pa, pa, pa tako, ovo i da pa zasluži on to, a grijesi. Ti govoriš grijesi, a znaš šta ti radiš? I ja. Ha? A ogovaranje je grijeh, je li veliki ili mali? to ne voli. A mi kad govorimo, ne spominjemo po onom što voli. to je ono što ne voli. Jer kad voli, rećemo mu. Ko ja kažem, jednom bratu rekao, ali drag si mi rekao, valaj. Kaže on, šta Ma kaže, da si mi rekao, volim te, to bilo. <laughs> A dobro, kad kaže, samo volim te, ispašćem nisu vas nego Bože ljubav na crta podrži. Što ste pomislili? Nego zdravosti si, jel ne? Pa onda gledajte. Zašto Resul Ali Svatom Selam kaže kada voliš brata, reci mu da ga voliš. Eto ja vas pozivam da ovaj bojim te u ime Allaha. Ako ne bi imali kome obraziti, <laughs> to sad Svi smo u kakvom problemu. Da niko nikog ne voli, ljudi. <laughs> Tako. I svi ga rekao, kad mi se imali da zgodili. Šta ti je? Dobro, nisam ni zaboravio, razumiješ? Ima nekom teško ideć. da se laži. A mi govorimo i kažemo, ne, ovo što ja rekao kao istina je. Pa vi to je ogovoran. što će biti nek istina? Hajde slaži da se pomiri. Jel da? Ajde uradi nešto. Napravi nekakav manevar. A da ne govorim, govorim među nama. Među nama, a da ne govorim i dođe, ja dođem u žene, ne moraš prići kralj, kaže izu da moraš tam bilo naučiti. Pa što dala njoj da prijde? Imena su slučajne, lica imena, ne znate ono. Zašto? Mrzi što ona kupla sebe romen, ona daje glavi slitara. I e, s čim dođe u stavu reklo je? E, Već mi mašala, nego vidi je, i ona, vi me se ukući. Što? Pa da ne govorim, hajde kaj gora kamo, evo znam, po svojoj materi znam tamo kad sjednu pričaju, svaka osoba koji govori, a svaka sa svakom koga ja bi dobra. Slažu, stvarno se ne A svaka svaku kači. Ako i to je tako, to je ono što ja primijetio, on tako, živim samo dugo. Ako je ona kupila neka drva, odmah sutra i ovako kupuje dva. E, ne, kaže. Evo ja sam, u mene su, i u mene su dobra, kaže. Ja sam u mene, kaže, jedna od da Bog da ima 300.000 metara drva. Sada što? Razumijete? Nego, no, ima, ona ima, ima, moj čovjek bolje radi od tebe. Ima platu veću. U, na, na, žalost, mi se ovo teško rješavamo. Teško rješavamo. A za ovo nam je važno da se pokajemo. Zato što se u kaboru čovjek kažnjava radi ogovaranja. Kaže, Rasul prolazio pored dva kabura, pa je rekao sahabima, ova dvojica se ne kažnjavaju zbog, kaže, ovo se nizbog će drugom gotim, kaže, zbog dva griha, jer su oni smatrali da to nije nešto veliko. Kaže, jedan se nije čuo od mokraće, nije se pravo posle nužde, a drugi je ugovarao. Pazite, Rasul Ali Sada Koselam, gledajte ovu hadith, Znači, rekao nam, stao na dva kabura, upravo prstom, pokazao na kaburove, objasnio zbog čega se kažnjava. Ja vas, sebe i vas pitam. Jesmo mi svjesni da će nam kad jela peku ogovara, da će biti, ako se ne pokajem za to, da će biti kažen to u, u, u kaburu još. Jesmo mi svjesni? Znači, prvi nas Hajmo za nas, odnoćem. Svaki od vas i svaka od vas. Kad se spomene neko, da mu odmah kažeš. Ako ništa, sveće, samo kreći, jesi bio na drcu? Znaš ti da se u kaboru kažnjava, prestani molite. Prestani molite. Ako neće, ustane sa cijela i izađe na polje. Ako te napadne radi toga, daj, nemoj, počneš filozofirati, slobodno vrate se, Emiru Žemata, napišite pismo, pa ćemo desu na I nemojte da vam bude žao. Ali nemojte radi ovog da se sad mrzite. E, ja neću da čedim s Omerom, 20 puta ga upozorim u lopi. Pa 20, jedan put ga upozorim. 300 puta. Nemoj sad odoja od njega. O tako? Zato što je, kraće sestre, vrijeme davno bilo da neke propise koji su važni sprovodnjem u djelo. O tako? Zato ćemo ovako. Hajmo u djelo. Nemoj, nemoj, nemoj, nemoj, nemoj, nemoj, nemoj, Bojim se ogovaranje. Evo Hanife. Hajmo i mi. Jesmo spremni? Šta ono? Hajmo i mi. Kad Baja spomeni, Baja. Brat mi Baja, volim te, lana, nemoj više. Činim dobro i tebi se. Mirko, nemoj rovim te. I ti si mi draga, nemoj. Hajmo nešto drugo. Toliko vjere, dina. Hajmo nešto još u auto, motorka, dila, kokoš, krava, mata, kodak nemoj Boga ti, spomeni putana, konja, bebo, nešto, nemoj samo ljude, dosta je. Možemo li ovo, hajmo probati. Ako budemo iskreni, Allah će nas pomoći. Ako budemo nastavili ogovarati, to će sigurno napraviti mržnju među nama, istraživati mahane, uzimati dvogledi, samo, a, vidi ga, a eto i tebe, a vidi mene, da vidiš mene, vidjet ćete Allahom, zato što braćo moja i sestre, ne daju nam grijesi ogovaranja, veliki grijesi ne daju da se volimo. Ovo je problem umeta. Veliki grijesi ne daju da se volimo. Veliki. A znate mi šta znači da ja mirta da volim i od mene? U šerijatu. To samo znači, evo ti moj volitelj, evo ti moj novčanik, nemoj ti daj novčanik, samo četiri čvenge ima sad nije ovdje na čanik, evo ga. Znači, evo ti moj novčanik, evo ti moj auto, halal, radi šta hoćeš. Toliko ga voliš, toliko se pristi da si spreman, buju. Znaš da on neće, to i što uradi, sve ti ide na zem. Zato savjetim sebe i vas, da učinimo Allahu te ovu iskreno. Od velikih lijeva prije svega, mali će biti, od velikih velikih grijeha, braće i sestre. Napominjem, ogovaranje je kao jedenje mesa mrtvog muslimana. Dok sjedimo ja i ti, to je isto da sam uzdo komad ramena omera brata i izvlačen ga. I krv mi odao ide. Isto. Tako je. Rasul sam sve poredio to. Kuranski ajed. Da jedemo mjesto mrtvog brata. Ne živo, mrtvog. nazivu treba da ti kidaš njegovog grijeha. To isto. Ogovaranje. I drugi grijeh koji je stavljen odmah iza ovog veliki sumničavost. Sumnja. Ja vas sad pozivam ime la ovaj prvi i drugi. Ali od drugom moramo detaljno, a kad ćemo, kada budemo došli na to, ogovaranju čitav vers 2, 3 i 5 versova po svijetu. Pa ćemo vidjeti što kažu učinati šta je to gibet ti ogovaranje. I šta ruši nas? On je stjeo ovu i sumničine. On je to radi ovog, ona je to radi tog. Ona je ovo radi onog. Ako Hatib neće doći im imber i govoriti šta je problem ovde, ko će onda? Ko će onda? A ako budemo šutili jedan drugog ili jedan drugoj na grije, znate li vi koji je narod zavrađao profesu radi ovog? Koji? Ko zna? Profesi su židovi. Židovi! Prokleti su Benu Israil, sinovi Israila, zato što nisu jedne druge šta? Od grešnih postupaka odračali. Zato što nisu naređivali na dobro, odračali od zla. Braćo i sestre moje, ako smatrate da do tvoj brat i sestra čini gre, a ti šutiš samo zato da se ne bi ratio sa njim, Allah mi jezikom Muhammed a.s. je prokletno na tobom. Prokletstvo Allahu na sebom. Ti ne odraćaš svog brata. Kakav ti je to, brat ili sestra? Ti puštaš da ide u žene. A na vidi ide Allahovo prokletstvo. Molim Allah te barke od tela da ove riječi budu odkoristi s njima i Molim Allah uzvišenog da uzvisi islam i muslimane i god živjeli, radili, vorili se. Molim Allah te barke od tela da nam omrzne grijehe, da nam omrzne ogovaranje, sumničenje, potvore, laž, nemime, gidem. Allah molim da čim uradimo nekakav grijed, da nas zadanje time da se odmah za njega kajemo. Da pravo muslimanima vraćamo. Allah molim da otpući ovaj narod. Allah molim da otpući ovaj narod. Allah molim da kazni i uništi sve one koji danas ubijaju muslimane u Siriji, u Egiptu, u Palestini, u Čečeni, u Izraelu, u Americi. Allah te bare kod sada molim da pošalje vjetrove na one koji skrnave Kur'an, da ih progutaju sve vredno. Allah te bare da dana molim da pomogne potmaćene u Siriji. Zaista, braće i sestre, tamo se dešava genocid neviđenih razmjera. Istino sam gledao na internetu. Muslimane su stavili u zološki vrt. Šije. Ako vas interesuje ko su šije, možemo u njima. Šije su tamo glavni. Vela sebe šije. Oni kažu za majku vjernika Ajšu radi Allahu Teala Anha da je kurva. Oni kažu za Ebu Bekra da je pat. Za Omer Ebu Fatava da je kjer. sam gledao svojim očima. Ubijaju žene muslimanke. Gledao sam masovnu grobnicu sinoć. Pištoljem, znam šta je dug metak, oni koji su bili u ratu znaju, sa potinka su putali četrama u glave. 500 djece je poginulo ubijeno za 3 dana u Siriji. Sve pod direktnim patronatom Izraela, Ujedine nacije, Amerike, Francuske, Njemačke, svih medijskih zemalja. I naših pomagača sa bradama i naši alima i naših nazovi muslimana da pljunu na paralizi poplavu i čepetu. Molim Allah te varek je tala da pomogne sve potlačeni da oslobodi iz zatvora sve muslimani i muslimanče. Allah molim da nam grije oprosti naše sramote pokrije. Allah molim da nam grije oprosti i naše sramote pokrije. Allah molim da nas uputi na pravi put da budemo sebevom upute u narodu. Allah molim da uputi ovaj narod na pravi put. Allah voli da sjedini srca muslimana. Allah voli da sjedini srca muslimana. Allah voli da nas uputi na ono što za nas najbolje. Allah voli da nas pošte iskušenja koja ne možemo podnijeti na dunjalu kabori na sudnjem danu. Allah voli da nas proživi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Rekao ho Allah molim da oprosti ime imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma i bihamdik. Ašadu na najmanj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.